radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudis a l'edició 486 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Radiotrama. Pam Pum, quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca. La, la seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta al boi millor del panorama musical de la mà del Pim Pam Pum, aquest programa que avui arriba a la seva edició 486 i que amb tanta il·lusió i tanta passió fem per a tots vosaltres. El primer que farem, com sempre, serà presentar l'equip que ens acompanya avui als estudis de la ràdio. El primer s'hi ha presentat, aquest que no falla mai, aquest que ens arregla les maquinates infernals, és el nostre estimat reverendo Tecles, el Ricky. Què passa, bonic? I aquest que avui no està d'aniversari, però, <laughs> però bueno, és un dia igual de feliç. Que... Però de festa sí. <laughs> Molt bé, després de, des del meu aniversari, des de fot tres setmanes, ja, era ja, el dia ja. 4, avui és 25, mare meva. Aviat se'ns oblidarà com fer-ho. Joder, tio. No pot ser això, eh? No, no pot ser. Algo, algo hem de fer. No puede de ser. I a la seva banda, una altra que no falla mai, que quan falla no fem programa, directa des de Barberà de Vallès, una que tira tema zarranga els espaterrans, amb el seu balcan característic, és la nostra estimadíssima Sadi. Què passa, bonica? Hola, què tal? Molt bé, <laughs> aquí. molt bé, molt bé, amb ganes, això, el que diem, de que cada tres setmanes pues, és com retomar cada cop que comencem, però bé, amb ganes sempre. És veritat que es nota quan, quan fas programes seguits, de setmana en setmana, o quan els fas no tan seguits... Més espaiats, es, es nota sí. mogollon, vens com fred... No... Més nerviós, sí, no? Sí, Més... Tot falla, t'entrebanques... Les màquines no funcionen quan arribem, <laughs> sí no? Sí, sí, bueno, és com així. un expediente X, però és així. És així, sí, sí. és live. Vale, pues, eh, anirem amb la dedicatòria d'aquesta de, edició 486. El programa d'avui el volem dedicar molt especialment a Esquits, l'Assemblea Llibertària de Badalona creada recentment, un col·lectiu autònom en el qual organitzar-nos i aportar una nova visió als moviments veïnals de la ciutat. A continuació us passem a llegir el seu comunicat d'inici. Benvolgudis, veïnis de Badalona. Som un grup de persones de la ciutat afins a les idees llibertàries que portem trobant-nos des de fa temps per aprendre, compartir inquietuds i debatre en general, però sobretot sobre les problemàtiques que afecten els nostres barris. Sabem que les dinàmiques i ideals llibertàries sempre han estat presents en les lluites i reclames veïnals. És per això que, juntament amb la nostra experiència dels últims anys i en especial els darrers mesos, veiem que cal organitzar aquestes sensibilitats i vivències per poder reivindicar el nostre paper dins de la ciutat. Volem construir un espai còmode de la mà de tothom que porti un nou món al seu cor, reunir-nos, formar-nos i apropar les idees llibertàries al veïnat, col·laborà conjuntament amb els moviments i lluites socials de Badalona, fent una crítica d'arrel, antiautoritària, amb una autoorganització horitzontal i de suport mutu on les cures i la interseccionalitat estiguin al centre de les nostres accions i decisions. L'esquit neix de la marca manca d'espais a la ciutat amb una visió de base que tingui en compte els diferents eixos d'opressió derivats del mateix sistema capitalista, imperialista i patriarcal que perpetua aquesta violència estructural. Som més gent de la que ens fa pensar i sabem que organitzant-nos, cuidant-nos i recolzant-nos sumem força per plantar-hi cara. Construïm espais plens de vida, espais que ens uneixin a la ciutat, davant de qui ara mateix l'està destruint. La ciutat i els seus barris són de totis. Salut i anarquia. Des del Pim Pam Pum, tot el suport, tota la sort i tots els encerts a la gent d'Esquits, la nova Assemblea Llibertària de Badalona. Entre totis, tot. Molt bé, després d'aquesta... De... Que guai, que neixin sí. nous col·lectius allí sí. a Badalona... Sí a prop de casa meva. Sí, la veritat és que un, un projecte guapíssim, que hi ha, hi ha gent ben, ben parida al darrere i aquí des d'aquí desitgem tota la sort i, i tots els encerts, clar que sí. Anem, a, anem amb la música, anem a començar amb una Vení? miqueta de musiqueta? Vinga. Vinga jo tinc va. unes ganes de començar a tirar temacles perquè els tinc des del dia 6, clar, clar. Des del, <laughs> no des del dia 4 que va ser l'anterior programa, sinó des del dia 6, ja us explicaré d'aquí poc. Avui va últim, sí. però tinc unes ganes Avui que... Avui un programa especial, després... Molt especial. Clar que Estic sí. que exploto. <laughs> Què comences tu, no, Isma? Doncs per, sí, per començar sí. explotant anirem amb Isabel Casanova, Nascuda a Madrid el 1992, és coneguda com La Otra, compositora, lletrista i cantant de lletres feministes i reivindicatives. De vegades actua en acústic i de vegades en banda. El projecte artístic de la madrilenya va començar el seu camí el 2011 i recentment ha tret el seu cinquè àlbum que es titula Vuelve. Produït per Gabriel Vidanauta, aquest àlbum és un col·legi musical que abraça gèneres tan diversos com el pop, el bolero, la ranxera i la cúmbia, amb col·laboracions d'artistes com Guillem Roma, Anís Guateque, Ainda o Rosalén. Vuelve és, a més, un simple retorn, és més que un simple retorn, és un reneixement. Us deixem amb la otra i el seu tema Tenemos Poder. Arranca el pim-pam-pum. He estado tierra y sembré un olivo. Sus hojitas plateas va mostrándome un camino en el que no decide solo la razón, en el que todo lo que se decida bebe también del río de la intuición. Traigo una navajita para cortar melón y dártelo en verano y comerlo, mirando al mar las dos. Y esta canción sea como el aire que te acaricia la espalda, como las olas que te hacen balancear, como ese bombo que se te mete en el alma, como esa clave que te ponen pie a bailar, bailar. cuerpo gritos que despierte y vaya lento. El mundo grita que guarde los ojos van a ver el fuego y la piel me avisa de que quema y estamos a tiempo para respirar y juntos resistir. Mirar de frente a quien destruye esa dueña del silencio y gritar no, actuándolo. Inventar otro final para este cuento y vivo en un país que mata gente en la frontera. Mandan armas para que otros maten en sus guerras. Crisis de cuidados, la fruta de este sistema. Personas migrantes sosteniendo la cadena. Ley de extranjería para que no haya oposición. La desesperación, mejor receta para la obediencia. son los que no dan a nadie de alta y pagan una mierda. Los que dicen que el peligro viene de fuera. Antifeminismo, racismo. Capital siempre le sobra gente que arrojar al fondo del abismo. Todo es mercancía y eso lo sabemos bien. Por eso confundimos el cinismo con Era la otra des del seu treball Vuelve i aquest Tenemos Poder, que ha sonat per començar el pim-pam-pum d'avui. Quina joia, no? Sí, sí, la veritat és que el Vuelve té, té autèntiques joies, com tu dius, Sadi, i sí, anirem, anirem portant cosetes perquè bueno, la veritat és que el projecte de l'altre és un projecte mm. ja consolidat de fa temps i, i amb una base sòlida que bueno, és una màquina, és una artistassa. Mhm. M'ha mm -hmm. portat dos records que convergen sí. en un mateix espai, eh? d'aquest fin de <laughs> passat a la sala Circus de Cerdanyola. Sí. I fa vuit anys que la altra va tocar també a la sala Circus de Cerdanyola, o sigui... Dissabte passat, bolazo amb el Apache. Amb el Apache, presentació, de, presentació del, del darrer disc. Deriva amb tota la family I ha penjat a totes les plataformes i sí, i presentació en família, superxula, va ser molt guai. Va estar molt bé. Val la pena juntar-nos. Val la pena juntar-nos, sí, tant que sí, família. <laughs> Eh, que això era el, com l'eslògan, no?, sí. Del, de la jornada. El nom sí, de l'acte, sí. i tant. El nom de l'acte, clar. Vale. Molt, bé, doncs pues, després de l'altra anem amb una altra cançó, hi-hi. Hi-hi. L'altra anem amb una altra cançó. <laughs> que porta Sadi, per començar. <laughs> Jo vinc amb la Lauryn Hill. Començo amb Lauryn oh, Hill. Ja, mare de Déu, senyor. Sí. Com comencem? A més, tenia moltes ganes de portar-la. El que passa que, bueno, he fet un canvi així d'última hora. Volia fer una altra que al final no he fet. <laughs> Però... O sigui, jo volia portar una cançó que, que surta a l'últim llibre que m'he llegit, que és... Uh, Manifiesto en contra de la autoayuda en defensa de la autodestrucción, que és de la Marianne Donner, i a la primera pàgina eh, surt la cançó de I Get Out, de la Lauryn Hill, que és un dels temes que va sortir, bueno, va treure quan va retomar eh, el tema de la música, perquè va estar fora una temporada. Mm, ho va deixar. Ho va deixar perquè bueno, ella es va fer molt coneguda eh, amb aquest tema que és el que porto avui, que és el Do Up That Thing, que va ser el 1998 vale? i aquí va, fer, bueno, va guanyar no sé quants Grammys, eh, a part de la música era actriu també, estava a la tele, no? el mundillo així de... Bueno, pues super Això. Sí, Super molt coneguda. I bueno, va acabar molt, molt, molt farta d'aquest mundillo, es va retirar totalment i després va tornar d'una manera doncs, més de cantautora, més fent acústics en directe i així. Que guai. I és una cançó molt maca, però és bastant llarga i una mica monòtona. Llavors, sent en anglès, em semblava com que no... Mm, em faltava pel programa, no? Em faltava canyeta pel programa. Llavors, la recomano, que potser la porto eh, algun dia. Ho, ho dius perquè s'entengués més, si fos en, un, en una llengua més coneguda... Pues... Sí, potser seria... Són com sis minuts o així de cançó, llavors yeah. era com, bueno... I a més, el ritme és més monòton, és molt tranquil·leta... Llavors, això, eh? potser un dia la porto, si ve del benazo, però si no la recomano perquè l'escolteu. I, I això, avui porto la de Do Up That Thing, que és un temón, és un temón. De dalt a baix.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 More concerned with his rims and his Timbs and his women. Him and his man. Come in the club I the hooligans. Don't care who they you fan, Papa Yang. Like you got yeah. Let's stop pretend. The one that pack pissed out by the waist, man.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 Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate me. The sneaky silent man. The punk domestic violence man. The quick to asking and them stop acting like boys and be men. How you gon' win? you ain't right within? How you going win when you ain't right within? How you going win when you ain't right within? Uh uh, come again. Mrs. Pues Lauren eso, Hill. Lauren Hill. La jefa de les <laughs> jefes. Brutal. Sí, tio. Brutal, sí, sí. brutal temazo. Sí, a més aquest tema eh, és un tema que parla de feminisme, però bueno, des de la perspectiva de les entranyes de, dels barris de Nova Jersey, Filadèlfia, Pensilvània, i és molt guai, si busqueu la lletra, també la traducció, mm, és que no té pèrdua, no té pèrdua. Que guai. Fantàstic, fantàstic el primer hit que ens ha tirat avui la, la Sadi, perquè era un autèntic hit. I anem amb una altra per acabar ronda. Sí? No. Acabem la primera ronda de la mà del mestre Tecles. Vinga, doncs comença la meva, la meva secció, que durarà tot el programa. Avui, avui no hi ha seitan, eh? Avui no hi ha seitan, no, avui no faig punquidona jo, ja el farà algú altre. Avui jo el que faig és una secció per commemorar els 30 anys que fa que va fer el dia 6 d'abril, dos dies després de, de l'últim programa que vam fer, o sigui, ara ja fa dies, però bueno... És, Ni tants. Eh, és en clau pim-pam-pum és lo següent sí. que ha passat. Sí, sí. efectivament. Despectivament. Així que m'he proposat... Por... Volia, ficar... Volia fer un programa amb Nirvana, però llavors vaig pensar, ficar tot de cançons de Nirvana seria com... Clar, tot és grunys. Clar. Mm. Alguna és una mica més tranquil, alguna mica més... No pot variar l'estil. I vaig dir, i si em porto versions de Nirvana? i buah, Això va rufar molt, eh? Vaig estar navegant i navegant per, per les xarxes i n'hi havia alguna, n'hi ha, ha un mogollon, però moltes que són... Saps com fa el, pol, el pol de, de Família Fracàs, que es fa els covers? Sí. No, pues, de Toy Dolls, de, de Mil Uns... Pues, coses així a, a patades. Mm. I de gent que es fa les... O, o nois o noies intensitos jovenets mm -hmm. que se la canten amb una guitarra acústica, també a patades. A patades però vaig dir, vull algo... Primer de tot, que no sigui una imitació de la versió original. Mm -hmm. O sigui, que no intentin ser no, Nirvana, sí, sinó que agafin la cançó... Se la facin i seva. Esa, I padapam. Ja ho anireu veient. Començo amb un senyor de, de Jackson, a Kentucky, mm -hmm. que fa el country... Quin programa t'has portat avui, eh? M'encanta, m'encanta, m'encanta. Quin programa, eh? Us porto l'Sturgill Simpson, i extret del seu disc del 2016, Sailor's Guide to Earth, us porto una versió naca de In Bloom. Molt bé. Som-hi! Send kids for food where the changes move. Spring is here. Reproductive plan. He's a one who likes all our pretty songs and likes to sing home and likes to shoot his gun don't know what it means. You don't know what it means to love someone. Què, què us sembla? Mare meva, quina entrada, no? Mm, D'Enriqui. Guapíssima, guapíssima. A més, eh, t'ho deia fora de micro, que em recordava la de l'Amplaguet, però no tenia res a veure, evidentment. No, no té res a veure, però sí que, que és... Era reconeixible. Que, sí, és com més amb acústic, no? Sí. Mm -hmm. més, més suaveta, no tan... Mm. Molt xula, molt xula. No tan grunys, anava a dir molt xula i ja veureu les que venen. Sí, amb que... ganes de com avança sí, aquesta sí, sí, sí, sí. Jo és que estic molt nerviós. Ja us he dit al, al, al començar que estava super content de portar aquesta secció. Especially Nirvana avui, eh? De la mà del mestre Teclas. És que va ser, per mi, Nirvana va ser la primera cosa que vaig escoltar i vaig dir això m'agrada. <laughs> Perquè fins llavors havia escoltat coses de, de mon pare, de no sé qui, d'un mm. amic del col... De... Eh, sí, eh? Amb Nirvana i Extremoduro -huh. que tenía cara el Nevermind i cara B el Agila, d'Extremoduro. Ja ves. Eh, I allò vaig, va ser, eh, mira, aquesta, aquesta gravació, mm, això és lo, lo meu. <laughs> I a dia d'avui, grans clàssics. I avui, joder, ja fa... Sí, sí. Molts anys. <laughs> Molt bé, doncs si anem amb... Que segona amb... ronda. Sí, què, anem ara? amb més música combativa. Puixes el ritme. Bueno, Te l'he deixat a baix de tot, el ritme. Me l'has deixat mm, motandito. Mm. Llavors, jo porto a Wild Trip, que traduït vol dir viatge de balenes, i és una banda funk urbanita de Barcelona, de recent creació, que arriba amb una proposta original i energètica. Nou persones fent música a l'escenari que interpreten un repertori de temes propis barrejant diferents estils com el funk, el hip-hop, el jazz fusion i el pop. La banda, formada per membres de diverses escoles superiors de música de Barcelona, presenta aquest 2024 el seu primer àlbum. Well Trips són MC a la veu, Carmen a la trompeta, Joel al saxo, Paul i Ismael a les guitarres, Marc al baix i Jaume a la batera. Us portem al primer tema, que van penjar fa poc, un tema que dedico a la Noé, a la meva estimada companya de, de vida, que sempre que no pot venir li envio un fort petonet i li dedico un tema, i aquest temazo es diu Winnie i sona de meravella. La cabeza grande y el culo también. Dime de qué vas tú, vendes cosas más falsas que en el todo a quien. Mírate un poquitito más debajo de todo, todo tu bien. mala, me sobran tus palabras. Que tú eres un perrito que todito lo ladra. Me llamas culo cabrón, que quiero siempre la razón. Pero las niñas malas también tienen corazón. Tú eres la maca, la bonita y buena. Y en los cumpleaños no das ni un presente. Me llama la borde, la cara, la chula. pero ando siempre presente. Parezco Winnie the Pooh, la cabeza 玉手箱でとロとロ del recinto al servicio de los míos, la mamá de cada pato y aún así tienes la dignidad de llamarme egoísta cuando pido lo que quiero y lo que quiero se hace el punto. Te calmo en mis maneras y todos me hablaron esto. Me compraron esto mal como yo puedo tener afecto. No soy de buenas poses ni de sonrisas falsas, pero por el karma la gente me trae respeto y digo, parezco Winnie the Pooh, la cabeza grande y el culo también. Dime de qué va Eren Well Trip, la banda de funk urbanita de Barcelona, i aquest espectacular Winnie, que, que la veritat és que tenia moltes ganes de portar perquè tal i com em va arribar vaig pensar calla que aquesta sonarà segur. déu nhi eh? Aquí, aquí hi ha qualitat. Mm. Sí, sí. Sí, sí, la veritat és que la veu espectacular amb mm. la MC. La guitarra era com sentir el marxo el dissabte sí, passat. Sí, sí, sí. Bon funky, bons, bons vents també, bueno, un, uns músics i unes músiques brutals. Bona banda. Brutals, sí, sí, bandaza. I d'aquí Barna, eh? D'aquí Barna, sí, sí sí que si, si segueixen per aquesta línia tindrem, tindrem feina durant anys. <laughs> molt bé, molt bé, fantàstica la participació de Wild Trip, primera vegada que passaven per aquí, per tant els hi donem la benvinguda i continua aquesta edició amb una, amb una segona bala de la mà de la, de la mestressa Sadi, que portes bonica. Doncs jo vinc amb, amb la segona part de, del treball de la Marilyn Flow, del No Somos Tu Rollo, que és la continuació del tema que us vaig portar a l'últim programa de les fases de la menstruació. Sí. Doncs avui vinc amb la segona part, eh, que aquesta és eh, Pelea com una mujer i eh, parlaria de la fase folicular, que és la setmana que, bueno, la setmana o els dies que ja venen després de la, de la regla, no? quan de, ja deixes de sagnar, quan ja comences a, floreixer un altre cop, comences a no, renacer un poco sí. de les cenizas i, i és un moment doncs, de força i, i això, i d'empoderar-te. De, de Em, i, sí. I res, pues, mm, en, la, seva línia està molt xula també i espero que us agradi. Som-hi! para seguir entrenando y demostrarte lo mejor. Mi mejor versión de construyendo el patriarcado, todo lo que me inculcaron y empezar a echarle cuenta a mi intuición, que siempre estuvo ahí, nunca le presta atención. Hoy vengo más guerrera, fuerte como me enseñó mi abuela, sacando la fiera para afuera. Si vienen a hacerme daño que no pueda, después del invierno lo que llega primavera. Que mis penas y la rabia siempre las saco cantando, que si me caigo me levanto y sigo andando y las heridas están sanando. Que lucho cada día para que podamos contarlo. Me miro al espejo y me doy la mano. Estoy haciendo las paces conmigo, hoy me prometió no hacerme daño. Hoy me he dicho, papá, vamos a intentar. Una se lleva cosas y esos vaqueros apretados. Hoy estoy brindando por todo lo que he superado. Me estoy aceptando la vida se nos pasa pa' que estemos peleando. Que nos quiten los sangrados, jamás me rendiré. Junto con mis hermanas los dejaremos caer. Pa' que dejen de matarnos solo por nacer mujer. Pa' que dejen de tocarnos, de violarnos de una vez. en todo caso yo soy de mi madre y ¿Qué esperaba? que ¿Qué esperaba? Que un príncipe azul me rescatara. Ya me salvaron mis hermanas y ahora estamos un mundo nuevo para la que vendrá mañana. Que a nuestra hijas nunca le falte de nada. Que vuelvan sana y salva, que puedan prender sus alas. Que no abusen de su cuerpo si una noche está borracha. Que la respete y no la violen en la puerta de su casa. Que nadie la juzgue como viste, como baila. se que ella se sienta libre cuando anda. Que ellas su cuerpo es la que manda. Porque puedan vivir libres y sin miedo. Porque sean mujeres fuertes y con fuego. Ser felices sin llorar mirando al cielo. Que tengan lo que a nosotras nos Porque puedan vivir libres y sin miedo. Porque sean mujeres fuertes y con fuego. Porque en la fiesta no se acerque el tipo plata. Que tengan dos ovarios para decir ya basta. Mujer pelea, sal a la calle y menea la colmena se enteran. Mujer pelea, pelea. Vengo del más allá, de las montañas, de las brujas y del mar. De la naturaleza, de las loba hasta la aullar. De la luna llena, de los ríos, las estrellas y el cantar. De una vida nueva que acaba de Pelea comenzar. mujer. Nunca nos rendimos y volvimos a nacer. Pelea como mujer. Pelea como mujer. Somos una selva donde te puedes perder. Somos las semillas que acaban de florecer. Mujer pelea, mujer pelea. Sal a la calle y tras la colmena. Mujer pelea, a ver si se enteran. Mujer pelea, es tu cuerpo así que hazlo como quieras. Mujer pelea, mujer pelea. Espectacular, Marilyn Flow, de No Somos Tu Rollo, aquí al Pim Pam Pum, de la amada... Una bestia. Una bestia, sí, una, una bestia. <laughs> ¿Quién, quina bestiesa, tú? Quina bestiesa, sí, sí, sí, sí, sí brutal, m'encanta. Brutal. Brutal. Mm. Un flow, bueno, ja, ja ho diu el nom, eh, però sí. malgrat <laughs> la redundància, un flow espectacular. El mm. que, el que sí, té una forma de rapejar molt xula, sí. a mi m'encanta. Mm, com... Té com una intencionalitat sí. així com molt punyent, no? d'anticipar-se sí. inclús, no? d'anar pel davant. Mm -hmm. No sé, com molt, molt guai, molt guai. A tope. <laughs> Que guai, fantàstica, fantàstica la cançonassa de, de la mà de la Sadi, Marilyn Flow, per seguir aquesta segona ronda que acaba el mestre Tecles. Amb què bonic! Bueno, jo porto un, un temazo de Nirvana, versionat per Amanda Palmer and the Grand Death Orchestra. Versió en poli, segur que tots... Um, poli, once a crack... Uh, vale? Això és una, és una cançó molt crua perquè és una història d'una dona que és raptada i per ser violada i, i tal, mm. explicada com en primera persona. O sigui, des del punt de vista del violador, no? O sigui, la, la lletra, el que descriu, no? Mm -hmm. va parlant de que la Poli vol... La... Poli és el nom que es va com inventar per mhm. referir-se mm -hmm. referir a, a ella. I, bueno, és una història super crua i, a més, encara més crua perquè el, per com, com està narrat, no? com en mhm. primera persona, mm. del violador. És algo mhm. increïble. Mm. I, a més, de ser una versió molt diferent a l'original, musicalment parlant, també, si la busqueu, Amanda Palmer and the Grand Death Orchestra, la en Poli, busqueu el videoclip, és guapíssim, també és, no sé, és guapíssim. És molt... També sabem de què tracta la lletra, mm. si només la balles, pues no és tan guapíssim, el... però sabem yeah. de què va la lletra i veus el videoclip, dius, joder, Flipes. està molt ben fet. I, i res, amb, amb aquesta acabo jo la segona ronda. Som-hi! Som Polly wants a cracker. I think I should get off her first. I think she wants some water. to put out the blowtorch. Isn't me? Have a seat. Let me clear dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. I want some help to please myself. Got some rope. I haven't told promise you true. Let me take a ride cut yourself. I want some help. Please myself. <laughs> Delirium sí. Tremens. <laughs> I sense, sense el videoclip perd eh, la cançó perquè, clar, tota la intensitat de, de les imatges que aquí es perden, però bé. Bueno, però la música de l'orquestra posa molt en situació també, eh? O sigui, sí. és bastant brutal. Sí, sí, sí. sí. I, I la veu assa flipa també. Sí, sí. Molt guapa, molt guapa. I, i, i bona versió també, també reconeixible, i a mi m'agrada que siguin reconeixibles, la veritat, les versions. Mm. No que siguin iguals, no que vulgui... Allò que deies tu, no, no vull que sigui com, com és l'original, però vull, vull saber no una còpia, sinó una adaptació, però reconeixible. Sí. Exacte. Mm. Molt guapa, molt guapa. Vale, pues després d'aquest tema zarrangano de la mà del mestre Teclas amb, amb la seva... Per cert, ja us deixaré l'enllaç... Eh, bueno, de fet, si aneu al YouTube ja està posat allí l'enllaç de, del videoclip. Sí, eh? Ja ho tenim a, a Radio Trama? Uh, això, a la secció videoclips de radiotrama.cat, allà al, a la dreta, que hi ha els videoclips. On Olé. Molt bé. <laughs> molt bé, molt bé. Pues després d'aquesta de, de apreciació del mestre Tecles, anem amb ara un altre tema, anem amb la tercera ronda. Sí? Vinga. Let's go. Eh, perill d'extinció, banda punk d'Osona, vomitant contaminació garrina a tort i a dret. Són una penya de puta mare, són uns bandarres a qui un d'ells s'han citat recentment a declarar com han causat per fer front a l'escòria feixista de Vox a Vic. Ells són Genís a la bateria, Naru al baix, Humbert a la guitarra i Pauet a la veu. Us deixem ara amb el primer single del que serà el seu split amb els Turbo Rata, que a més del tema va acompanyat d'un videoclip totalment do it yourself, un tema que a perill d'extinció dedica a la revolta pagesa. Diuen prou a que les obliguin a abandonar les seves cases perquè vinguin pixapins i urbanites a dir-los com han de fer la feina, per una societat amb sobirania alimentària on s'escolti a les pageses i es, i es dignifiqui la seva feina. Per tot això i per més, perill d'extinció i el seu tema, cavalls de quatre rodes. Música clavos de tranquil·litat. De sobte un cavall lleugat de rodes revolcat. Sents com el fang t'esquitxa la cara. La natura desapareix del teu voltant. Braços de ferro regant les arrels. No me l'han pels pers. Els pagesos amb l'aigua al coll. que buscava un espai verd. M'acau, Déu, els hi fotem un tret. yo. era en perill d'extinció la banda Punk d'Osona, des del que serà el seu split amb els Turbo Rata i aquest cavalls de quatre rodes brutals aquí al Pim Pam Pum. També era la primera vegada que passàvem per aquí, que no sigui l'última. Una abraçada, companyes. Vale, recordem que el programa d'avui l'estem dedicant molt especialment a Skits, l'Assemblea Llibertària de Badalona, un col·lectiu autònom de recent formació en el qual organitzar-nos i aportar una nova visió als moviments veïnals de la ciutat. Participeu-hi, clar que sí. Eh, i ara el que ve, després de, dels, dels eh, perill d'extinció, que ells sí que són un autèntic perill, <laughs> ara ve una seccionassa. Obrim la secció Punk i Dona. Molt bé, arriba a la secció Punkidona, una secció que pretén acostar-vos la biografia de dones punk, que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La, les protagonistes d'aquesta setmana, en el número 122, que és la primera edició feta... <laughs> Locuta, com, és, com es diu? Locutada, no? Sí? Radiada per una Radiada dona. per una dona, <laughs> edició 122. Us presentem al grup Misoginia Punk, i elles són la CC a la bataca, la Marta al baix, la Nerea a la veu i la Paula a la guitarra. I van crear la banda a l'estiu del 2020, just després del confinament. Les seves professions van des del tatuatge, l'artisteo, la investigació, però d'entre les seves aficions ens destaquen que cada mes en tenen una de diferent. En quant a les manies, a les misogínia, que els hi parlin massa a prop o que els hi vinguin dient com han de fer lo seu, les fa tremolar la parpella i el puny. Pel que fa a nivell militància i activisme, ens diuen que treballen l'acció social, l'autogestió, el suport mutu, des del barri fins a la tomba. I és que la seva ideologia és clarament anarquista i anarcocomunista. Les personalitats de les components de la banda són molt variades i funcionen de meravella juntes. Com ens comenten a l'entrevista, de caràcter, les misogínies són una mica pallasses, una mica fortes, una mica erràtiques i amb molta ansietat, el que forma un combo perfecte per fer bategar els escenaris. D'influències musicals ens destaquen el punk guarro i bandes com les Vulpes, Emil and the Snipers o Los Gatos, entre d'altres. A més de Misogínia, la Marta la baixista ha participat a la banda Mañaneo i la Paula guitarra a Cenizas de Bruja. Quan els hi preguntem pels records del primer concert, recorden com a la meitat del bolo se'ls va pitar un pot de popper, no saben com, <laughs> i automàticament, com era d'esperar, no recorden res més. Una anècdota personal que ens expliquen també és que una vegada es van escanejar els conys per fer un fanzine. <laughs> I d'anècdotes relacionades amb la música ens expliquen que una vegada van les van deixar tirades uns paios d'un grup amb qui van tocar a un gastetxe i després del concert van haver d'abandonar la bateria allà un parell de dies. La banda també recorda que eh, quan van anar a tocar a Carabanchel, al CCO La Eco, i les coses es van posar tan calentes, tan calentes, que l'endemà es va cremar l'escenari on van tocar. Ràpidament van intuir que no va ser el calentó que es va crear allà després de tant i sacsellades de caps i malucs, sinó que uns putos nazis el van cremar. Hòstia, cabrons. Pel que fa als plans de futur, estan molt engrescades. Volen treure un parell de cançons noves per enregistrar properament la seva primera maqueta. I ja per acabar aquesta secció eh, us portem un tema, com no podia ser d'una altra manera, de les misogínia. Les protagonistes de la secció Punk i Dona d'aquesta setmana, banda de Mapunk Histèric de Bilbao, quatre dones enfadades amb el sistema que fan punk sorollós i sentit. Els agraden els pogos durs, l'alcohol fort i que no faltin les cures. Elles són Cece a la bateria, Marta al baix, Nerea a la veu i Paula a la guitarra. I us deixem amb un tema gravat en directe des del Centre Social estic a Ria, del qual no coneixem el títol. Li donem el play i esperem que les gaudiu amb nosaltres. Espectaculars, misoginia, espectacular, seccionassa històrica, secció la d'avui de la mà de la Sadi, primera vegada que una dona fa la sessió i dona al pim-pam-pum, la veritat és que <laughs> està... ja no, ens, ha, estem, ens ha costat, Isma. Estem plorant d'alegria, la veritat, I, i moltíssima erosió moltíssimes gràcies a la Sadi que ho ha fet brutal, moltíssimes gràcies a la gent de Misogínia per fer possible una nova, una nova secció i dona. déu nhi eh, amb les Misogínia. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Ganes de que treguin de que treguin, coseta. De que treguin sí, cosetes, sí sí sí, sí, sí, sí. Sí, perquè tot el que tenen, el que hem trobat, són gravacions en directe, de bolos que fan i així, I però pinta, pinta bé. I tant, i tant. Pinta projectazo i, i seccionassa, que guai. Molt contentes, no podem estar més contentes per poder-vos haver oferit una, altra, una nova secció Punquidona, avui de la mà de, de la mestra Sadi. I ara és el torn del mestre Tecles, que acaba la tercera ronda, arribarem a l'Equador aviat. Què portes, guapo? Bueno, vosaltres ja heu començat amb el punt carreo, jo en un programa normal també començaria amb el punt carreo, però jo avui vaig a la meva puta bola claro que sí. <laughs> i us porto una altra versió de Nirvana, òbviament, aquest cas una versió de Com As You Are, que tots oh. i totes la coneixeu oh. de sobres, però versionada per un... <clears throat> per Little Roy, una mica de reggae. Ole. Oh. Little Roy, que actualment té uns 71 anys, <laughs> tot i que quan va gravar això el 2011 doncs en tindria 58 o així, que és de Kingston, Jamaica. Mm -hmm. yeah. I això està extret del seu disc del 2011, Battle for Seattle, que em sembla que fa un munt de, de versions, de, no només versió en aquesta cançó de Nirvana, sinó que en, fa més, eh? més. Déu-n'hi-do. Déu, I, I em sembla que d'altres grups també, o sigui, no només ah, de... Sí, eh? sí crec que li, li agrada transformar cançons a, a, a lo que es falla a Jamaica. Clar que sí, <laughs> que guai. A part d'altres coses. <laughs> molt guai, molt guai. La veritat és que autèntica versionassa la que ens ha portat el, el mestre Tecles per acabar aquesta tercera ronda. Eh, falquem la cunya o... En Vols que falqui fal... una cunya? Falca, sí, falca-la. Sí, ja que som ahí... Eh. Vinga, va. Pim, pam, pum. Pim, Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. I arrastrant-nos pel carrer. <laughs> <laughs> Clar que sí. Molt bé, doncs eh, anem amb més música combativa. Comença la quarta ronda, hem, hem passat ja amb Escreix l'Equador. I ara anem amb Rotura, trio anarcopunk de Molins sense rei, amb Toni a la bateria, Alejo a la guitarra, amb dos exmembres de la banda Simulacro i Sílvia, que fa temps va passar per la nostra secció Punk i Dona, al baix i a les veus. Rotura han tret un nou treball que per cert el mestre Tecles la setmana passada ja ja us va oferir... La setmana passada no, però l'últim programa Això, sí. L'anterior programa va, va portar un temazo ja d'aquest nou treball. I Fa tant. cosa d'un mes va sortir aquest treball titulat A l'altre lado, un treball enregistrat a EM Studi, mesclat i masteritzat per Chuchi Como Churros Grabaciones, un treball que dediquen a Palestina i contra el genocidi que està perpetuant el govern israelí. Us porto un tema homònim com el treball que també es diu A l'altre lado, punxa-me la mestre Tecles. Música Que bé, rotura. Era, era rotura des de, des de Molins de Rei, de Molins sense, sense rei. rei, exactament. Tema, sí. tema homònim que hem posat, el primer Mira, homònim no, de, no sabia de la nit. que eren d'allà i un cop els vaig veure a, a, un, a una ocupa d'allí, a la, com es diu? Ara no em sortirà el nom. Una mm. caseta. Una caseta. Sí. Ocupada i allà tocant ah, rotura. Sí. Que guai. Sí, sí, sí. Que guai. Sí. No, la veritat és que fan un, un, un, un punk bastant, bastant guapo. Jo de vegades els, els comparo, potser també per la veu, amb, amb Accidente. Mm Van així una miqueta a zapatilla, però ben fet, es, es nota molt la, la veu emposada, les, els, els instruments al seu lloc. Bueno, la veritat és que guapíssim, guapíssim. A l'altre lado de, de Rotura, ja el Catareu, aquesta era la primera de les cançons que surten a, en aquest treball, homònima, i ja n'han sonat dos i alguna més sonarà, segur. I tant, i tant, clar que sí. Una di noi. Molt bé, doncs amb, amb més música combativa continuem, continuem amb quarta ronda, ara de la mà de la mestra Sadi, que, que amb, què, amb què vens? Amb què vens, guapilla? Doncs ara vinc amb una mica de hip-hop combatiu, uh. barrejat amb salsa. Sí o no? Sí. Canvi de registre fulgurant. Sí. sí, vinc amb Gilles Petersons Habana Cultura Band i la cançó és Me queda voz, i pel que he trobat del Gilles Peterson, és un DJ productor del Regne Unit, que es va enamorar de molt jove de la música llatina i ha estat visquent a Cuba i, i ha estat portant varis projectes com a productor i tal. I després d'estar una temporada produint àlbums allà, va començar aquest projecte que reuneix una mica sorolls ambientals dels carrers de Cuba, oh amb pianos de jazz, amb salsa d'aquesta polida eh, i grans veus eh, que, com la de la Maria Calidad Valdés, la Arema Arega, la d'Anaï Suárez i aquest tema ens porta a la veu de la d'Anaï Suárez, que és una cantant de hip-hop i rap, i això i la, la bueno, és, la canten amb, és molta penya, és que em posa Cola Loca, Tel Mari, Obsession, El Mitja, Edgaro i molts més, o sigui que ja. bueno, eren un munt, clar, al final el barrejar tantes Dream coses. Team cubà. Sí, sí. Que guai. I, i, i rei, espero que us agradi molt. Som-hi! Oh, gran Havana, el mm. pim-pam-pum. Sabrosura. Uh, brutal, brutal. Sonava Cuba. Sonava Cuba total, Sonava Cuba i després quan ha entrat la xavala aquella patapa... Sí. Sonava Boom. tremenda, tremenda, <laughs> tremendíssima. Una giganta, com ella diu. Que sí. màquines, que màquines. La veritat és que guapíssima. Mm. Molt bon treball, molt bon treball. Ja investigaré també més que hi ha per aquí, perquè hi ha d'haver joietes I bones. Tant, I tant, sí, bueno, sí. aquesta ho era sens dubte, molt xula, molt xula, ens ha encantat. Molt bé, i esperem que vosaltres que ens escolteu també us hagi encantat aquest tema zarangano de la mà de, de la mestra Sadi, des de, des de Cuba amb tot el flow. I ara anem amb la, amb la quarta ronda que acaba el mestre Tecles. Que portes, bonic? Doncs ara porto una petita historieta d'aquestes entranyables que per la gent del Pim Pam Pum segur és una cançó sobre com quan et prepares el programa, coses que mm. passen, no? I com ho gaudeixes i que, que bonica que és la vida a vegades. Mm <laughs> -hmm. Doncs jo amb aquest especial que m'estava preparant de versions també vaig pensar, home, però també alguna versió original, tenia al cap de portar alguna cançó mmm, que sigui de les meves preferides de Nirvana i que no sigui molt coneguda precisament perquè no està en cap disc dels principals, sinó que està en un de singles o un... No, perduda, allò. una mica sí. perduda. Vale, llavors tenia dos candidates de cançó, per... una era Sapi, que m'encanta, i una altra era eh, D7, Diment Demented 7, D7, mm -hmm. com la lletra D i un número 7, i, i dic, vinga, va, doncs me decanto per D7. Portaré la, la, aquesta, però de, Nir de Nirvana, no, no versionada. Original. Però, però llavors vaig descobrir que, <laughs> i aquí és on el, el plot twist... Plot twist el giro, el giro inesperado. Aquí et vas explotar la neurona total aquesta cançó de Nirvana és una versió, o sigui, no és seva. Boom! I tu Boom. vas trobar l'original. I vaig anar a buscar l'original, i us porto l'original. Ah, grande! Que és de The Whippers, no Whispers, sinó Whippers, The Whippers, i, i extret del seu disc de 1980, molt anterior, oh, molt yeah. anterior a, fins i tot en sembla de, dels primers discos de Nirvana, no sé. i que es deia Is this real? <laughs> que és el que em vaig preguntar jo quan ho vaig trobar. Is this real? <laughs> Yes, yes. I escolteu. It is. Reject, reject. Pokémon original... Ojo, eh? Ojo, eh? Ojito. Ojo, eh? Ojo. Clar, perquè vosaltres m'heu dit que aquesta versió no la, no la coneixem. No. no la coneixíem. no, la, la versió original, em refereixo. També. Exacte. No. Bueno, I, o, o sigui, aquesta perquè... era l'original. No coneixíem tampoc... Ni la, la de Nirvana, Exactament. que és la que... O sigui, normalment la gent no coneix aquella cançó de Nirvana. Mm. I encara menys sap que, que és una, és una versió, versió d'això que acabo d'escoltar. Mm. Una autèntica sí. joia. Sí. Sí, sí, sí. Autèntica feina de mineres, la que fem setmana rere setmana quan estem amb Vaja. totes vosaltres en directe i, I, i per podcast i lo bé que ens ho passem buscant i sí. de, de la bona Almenys música. jo, ahir un canotet, una birreta, pantalla de l'ordenador, auriculars sí, i, sí. A, i a Gra ja gaudir, sí. no? Grans tardes que, de glòria, no? Sí, sí, jo em passa que la feina, mm, la primera hora és així molt tranquil·la, no hi ha gent i em poso la música i moltes vegades em poso recomanacions o ràdio de cançons que m'agraden o així i <laughs> estic a la feina en plan, buah, buah, merda, joder, mm, me la guardo, va, programa, tal, no sé què, i mola. Són tres setmanes <laughs> de, de eso de cada dia això. Jo faig una mica mig i mig, que és que agafo això que diu la Sadi, no? de que en qualsevol moment pot arribar un temazo, però després sí que és veritat que m'agrada la tarda de, mm. de fer textos, de, de buscar infos, de, sí, sí, sí, sí, de decidir sí, quina sí, quina no... I tant de reservar-te per al següent programa, bueno, coses així. Sí. És molt guai, és molt guai. El de fer ràdio és molt guai, a veure si us animeu. Anem amb més música combativa, comencem a eh, la cinquena ronda, continueu el pim-pam-pum, continueu a Ràdio Trama en aquesta edició 486. Són Ximbragues, duet de 5 punt liderat per Anna Banana a la veu i Skipper al baix, llancen bases electròniques i sons de sintetitzador amb referències a la música màquina dels 90 i al punt primitiu dels primers 80s. Ana Banana i Skipper estan al darrere de formacions tan essencials com Sistema d'Entreteniment i Leonor SS, que tant ens agraden aquí al Pim Pam Pum. Des del seu segon EP, que va veure la llum el passat 2023, us deixem amb aquesta joia que porta com a títol Com un animal i sona genial. Toma! Toma! Tremendo, sin bragas, amb aquest com un animal, aquí al pim-pam-pum, Delirium Tremens, amb aquest eh, synth-punk liderat eh, per Anna Banana i, i Skipper. Què us ha semblat? El Manolo, si recuper... quan es recuperi de, de la pallissa que deu haver sigut no? Sant Jordi, sí. Mm, la gaudirà. La gaudirà, I tant, sí. I tant que sí. Sí, és, és, és molt manolera aquesta també, sí. I és que ha passat alguna aquí ara mateix. Ha passat que han arribat Pollueleta i ha arribat l'Estefan. Estefania. Estefania, fucking crazy. Uh! Què ganes, o sigui... Sí o no? Què ganes de que això passara ja. Des del primer programa que vaig fer i era com, mm, porfa, podeu venir. <laughs> I no venien, eh? I no venien. Avui per fi, per fi sí que han arribat la Noé, l'Estefa, tenim bona companyia aquí al Pim Pam Pum, continuem amb més música combativa, ara de la mà de la mestra Sadi estem tirant les penúltimes bales, o sigui que la cosa ja va a tort i a dret. Ja Com vas? Què portes? Doncs mira, jo ara porto un tema molt especial que tenia moltes ganes de portar. Eh és de Dubamix i Marina P i es diu La Lega i això és una versió d'una cançó tradicional italiana, vale? Eh, de na <laughs> De, no, era de Borgonya, em sembla, o... Ara no me'n recordo, però no, no era de Naples <laughs> Ni de Naples Eh, bueno, per posar-vos en situació, si no coneixeu a Duamics i Marina P, eh, són un sound system de dub, drum and bass, uh. Oh. reggae, i ho barregen tot amb, amb música tradicional o música combativa eh, i amb missatge, no? Eh, el Duamics, que és el, el que posa les bases, és un activista sindicalista francès que va començar a dedicar-se a la música de, com una manera de compartir les seves dues passions, que és l'activisme i la música. I la Marina P és una cantant italiana d'esca, reggae i dab, que també està molt ficada al tema del de, món de l'activisme i així. I ens porten aquesta meravella de cançó, que això ja us he dit que és una versió d'una cançó popular italiana, que és la Lega. La Lega significa la Liga, ¿vale? i va ser cantada inicialment per les agricultores de les plantacions d'arròs de la vall del riu Po, entre el 1890 i 1914, i és un símbol d'una revolta pagesa que es va donar a l'època contra els patrons a finals del segle XIX, quan començaven les primeres organitzacions obreres en forma de ligues. Per això es diu la, la Liga. Per això es diu la Liga eh, que després es van funcionar doncs, en sindicats, en organització, organitzacions comunistes, sindicalistes, socialistes i anarquistes. I m'agradaria llegir-vos no tota la lletra, però una mica la traducció, perquè us poseu en situació, que jo quan la vaig llegir em vaig emocionar, <laughs> perquè bueno, estic en un moment també que estic molt amb el, el retornar amb la consciència de classe i així. I... Es portes un himne? Sí. Llavors, us llegeixo una mica la lletra, ¿vale? Aunque somos mujeres, no tenemos miedo. Por el amor de nuestros hijos, queremos socialismo. La liga crecerá y nosotras socialistas y nosotros los obreros queremos la libertad. Pero la libertad no llega porque no estamos unidos. Los esquiroles con el patrón debemos, debemos matarlos a todos. Aunque somos mujeres no tenemos miedo, tenemos buenas lenguas y nos defendemos bien. Y vosotros, señoritos, que tenéis tanto orgullo, bajad vuestra altivez y abrid la cartera. Nosotros los obreros queremos nuestro pago y la liga crecerá. Y la liga crecerá y nosotros socialistas queremos libertad. Ya. Yeah. <laughs> Temón. Ya <laughs> que sería un himno, eh? Sí. Ya Eh... Es en Italia. Es en no? sí, Alguna cosa Santén, pero bueno, volia, volia llegir para que us poseu en situació, perquè entengueu bé la cançó i perquè la sentiu com la vaig sentir jo, com la vaig escoltar la primera vegada. Molt ben contextualitzada. <laughs> I espero que la gaudiu moltíssim. Som-hi! Ja us ho dèiem, ja us ho dèiem abans de començar la cançó, que seria un himne. Guapíssima, guapíssima. Molt xula. I ara que ve l'1 de maig, també? Sí. Tenim a, mm. Estem a portes de l'1 de maig, mm. passant la diada de Sant Jordi, Santa Jordina, que va mm. ser fa poquets dies, i, i, i suma que te vas. Molt bé, doncs si seguim sumant, sumant, sumant, ens n'anirem a, què, a les últimes? A mi me'n queden dos encara, eh? Però... És veritat, és veritat. Ara vas tu més a tecles, ah, que l'última la, la, la tirada mm, la Ja volia... Sí, sí, ja... Ja em volia colar, eh? <laughs> Escolta, tu. Betado. Que hagi arribat la polluela no et dona dret a, no, a res no. extra, eh? <laughs> Serà, serà per això. A veure, a veure. Ara us porto una versió de Nirvana, òbviament, que és, és una versió de la cançó Even in, the, Even in His Youth, Youth, Youth, Mm, youth. Youth. Youth. Ever, ever in His Youth. I està extret d'un disc que es diu Whatever Nevermind, que és un tribut a Nirvana, on fa més o menys el que he fet jo avui. Hi ha tot el Nevermind sencer, que no, bueno, no és el que he fet jo, però... Sí, hi ha sí, tot el Nevermind sencer, però per diferents bandes. En versions. Algunes rotllo còpia, com dèiem abans, no? mm. que sona idèntica a Nirvana, i algunes que, que són molt diferents. I, i això és el que us porto una, són els Thou, T-H-O-U. Thou. Thou. Thou. I fan la versió de Even in His Youth, com us deia abans. O sigui que... I la fan així una mica més... No sé si era metalera o... o... Ah, sí, eh? més contundent. Sí. Ah, i són de Baton Rouge, Louisiana. <laughs> Aparició i desaparició del Palli. <laughs> Visita fugaz del Palli. Sí, sí, molt sí. Bé. Ens ha distret lo, el temps just de sí, lo que durava sí, la cançó, sí, pràcticament, sí, sí. no? <laughs> Just, just i a la fusta. Molt bé, després d'aquest temaza no? de la mà del mestre Teclas, nirvaneando por doquier. Sí, una mica més fosca que sí. l'original, però guai, també. Però ben tirada, sí. clar que sí. Una bona cinquena ronda, també. Déu-n'hi-do, déu nhi déu com s'està quedant el, el programa. I ara ja entrem a l'última ja de les última. últimes. Sí, ara ja tirem, cremem les nostres naus, no? que, que, que podríem dir. Us porto per acabar avui la meva selecció musical, un tema que em va demanar el meu amic Lander des d'Euskal Herria, un tema que no cal presentar gaire. Són els Escorbuto, des del seu Antitodo i el seu himne Cuidado. Aupa Leti, que ja nos entendemos. <laughs> ignorantes que antes nos tenían miedo, cogen confianzas que nunca Cuidado, que arriben les braves de Can Capa. <laughs> Amb quatre salses, eh? Cuidado que volcamos. Molt bé, molt bé, molt bé. Pues, um... Estem acabant bé el programa, sí, no? S'està s'està quedant bona, bona nit per, per deixar-ho, que, és, que és el que ens toca. Farem una miqueta de, de resum i tirarem un parell de temes per acabar aquesta edició 486, programa... Bueno, vas tu, mestre Tecles. Vale, programa dedicat molt especialment a Esquits, l'Assemblea Llibertària de Badalona, un col·lectiu autònom de recent formació en el qual organitzar-nos i aportar una nova visió als moviments veïnals de la ciutat. A la secció Punquidona hem tingut el plaer de presentar-vos a la banda bilbotarra Misogínia. A més, en aquesta edició, el Mestre Tecles us ha ofert una selecció de temes de Nirvana interpretats per diferents grups i cantants. I encara us I en queda, queda un! Encara queda... <laughs> Què és el que queda, mestre Sadi? Què perquè queda? tu tires la pènol. A veure, jo ja acabo... Canvio, canvio de registre ara ja total, eh? Vinc amb el Quiltreo Oscuro, oh. que mm, diria que ja ha sonat. A mi em sona el nom mm. sí. i l'he sentit aquí el pim-pam-pum. Pel que vaig veure era el Manol aquí portava, que ja, ja l'he pega. I, tant, i, tant. <laughs> I la cançó és Jauria, i bueno, pel que Eh, que está gent eh, s'autodefineixen con música urbana andaluza contra todo lo que oprima. Monstruoses e iracundes sin parar de bailar. Eh, somos un virus hackeando la codificación binaria del sistema. <laughs> Cuerpos que construyen y destruyen para no ahogarse, desde los márgenes en los que esta sociedad nos ha dejado. Don eh, doncs pues, para que vaya una miqueta de atralla. Qué guay, peña pura. I així Fantàstica, Sadi. I l'última de les últimes la tira el mestre Tecles. En què t'acomiades, Riqui? Després de la canya màxima de, de la Sadi vindrà la, la calma. La calma, la calma, perquè la meva última versió de Nirvana d'avui serà Smells Like Ten Spirit. No podia ser una no altra. No podia ser una altra, òbviament, aquesta <laughs> havia de sortir. I en aquest cas la versió en un col·lectiu que es diuen, no m'enrotllaré, es diuen Cinematic Pop, i en fan una live orquestra de corda. O sigui, és una orquestra de corda i, i algun vent i, algun, mm. i veus també, però... Buah, també teniu videoclip, sí, eh? eh busqueu-lo, busqueu-lo perquè també és guapíssim. Okay. I amb això m'acomiado avui i acabo aquest especialet que, que us guapíssim, he portat. Guapíssim, guapíssim. <laughs> Una rere l'altra, eh? Molt bé, doncs amb aquestes dues cançonasses arriba a la fi aquesta edició 486 del Pim Pam Pum. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres, ha estat un plaer tenir-vos com a oients i que, i que ens escolteu. No sé si volem afegir alguna coseta més, família? Ja ho tindria. A ja les tindria? xarxes. <laughs> doncs, com sempre diem, família, ens trobem. A les xarxes. I pels carrers. Salut, Salut i revolta! revolta! Uh! -huh! Pues un día me lo quita. O llámame aleatorio que meto mi repertorio de malos pensamientos y peores trayectorias. Borro mi huella bajo al hoyo, tengo un chulo secuestrado. Pues que amenazó a su amiga, a su hermano y su cuñado. Pues de todos maricones ella de desobedecido. Qué poca cosa de su solo, los dientes reventados. Que gracias más los machos si os tumbo con mi tumbao. No tengo fuerza ni maña ni tampoco voy armado. Pero tengo una jauría y la rabia que 哦哦哦 load up on guns. Bring your friends, it's fun to lose and to pretend she's overboard, self assured, and all I know are dirty words. Hello, hello, hello, how low, hello, hello, hello, how low, hello, hello, hello, how low. Hello, hello, hello. I'm worse at what I do best, and for this gift I feel blessed. A little group has always been and always will until the end. smile. I find it hard, it's hard to find. Oh, well, whatever, never mind. Hello, hello, hello, hello. fun to lose and to pretend. Hello, hello, Hello, hello, hello, how low? Hello, hello, hello, how low? Hello, hello, hello, how low? Beep, bop, bop, bop. radiodrama.cat A la xarxa i als carrers. Salut i revolta! revolta!